Le tout miséricordieux s'est établi Istawa sur le trône. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux.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 فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Allez donc chez lui, puis dites-lui Nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur.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 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ne vous montrez pas ingrat, sinon ma colère s'abattra sur vous, et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme.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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection.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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا Et ils t'interrogent au sujet des montagnes. Dis Mon Seigneur les dispersera comme la poussière. فيذرها قاعا صفصفا et les laissera comme une plaine dénudée. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression.